Trečias skirsnis. Aplinkui šį kauburėlį krito svediniai ir košetu atsimušė į plento grindinį lėkdavo iki Napoleono. Kaip ir ties Brienų, viršum jo galvo švilpė kulkos ir šrapneliai. Vėliau beveik toje pačioje vietoje, kur stovėjo imperatoriaus žirgas, buvo rasta išvarpytų svedinių, senų kardų ir visai sulankstytų granatų, apsitraukusių rūdimis. Prieš keliarius metus čia atkasta 60 cm granata dar nesprogusi, kurios uždegamasis vamsdelis buvo nulūžęs pačiame pašaknyje. Kaip tik šioje pastarojoje stovėjimo vietoje imperatorius pasakė savo vedliui Lakostui, priešiškai nusiteikusiam, nusigandusiam, prie husaro balno pririštam valstiečiui, kuris nusigrėždavo po kiekvienos kartečės salvis, stengdamasis pasislėpti už raitininko. Mulki, kaip tau negėda, juk tave užmuš iš užpakalio – Rašantis iš šias eilutes, rausydamas smėlį, kuriame šio kauburėlio šlaito grunte, rado bombos kakliuko likučius per 46 metus rudžių sugrauštus ir senų geležies atšaižų, kurios lūžo tarp pirštų nelyginant šeivamedžio šakelis. Dabar jau nebėra tų įvairiopų vietovės bangavimų lygumoje, kur vyko sustikimas Napoleono su Wellingtonu, bet visiems yra žinoma, kokie jie buvo 1815 m. birželio 18 dieną. Kai paėmė iš šito niuraus lauko medžiagą jo paties paminklui statyti, jis prarado būdingą reljefą ir suglumintą istoriją negalėjo susigaudyti. Norėjo šį lauką išgarbinti, o jį subjaurojo. Po dviejų metų Velingtonas pamatęs Vaterlo sušuko, pakeitė mano kautinių lauką. Ten, kur dabar sukso didžiulė žemės piramidė su liūtų viršuje, buvo ketera kalvos, kuri nuo žulne atkalnė leidosi į nivelio kelio pusę, bet į Ženapo plento pusės buvo labai stati. Jos pakilumą galima numanyti ir dabar iš aukštumo dviejų kalvų, dviejų didelių kapų abipus kelio, einančių į Ženapą į Briuselį. Iš kairės anglų kapas, antras iš dešinės vokiečių kapas, prancūzų kapo visiškai nėra. Prancūzijai visa šį lyguma kapas. Dabar, kai suvežta daug tūkstančių vežimų žemė ir supilta 150 pėdų aukščio ir mažnepusės mylio spindulio pylimas, nesunku nuo žulnių šlaitų užlipti į Monsenžano plokštikalnę. Kautinių dieną prieimas prie jos, ypač iš Esento pusės, buvo status ir nelygus. Šlaitas buvo toks skardingas, jog anglų artileristai nematė fermos buvusio žemiau jų klonio gilumoje ir sudariusios kautinių centrą. Be togi 1815 m. birželio 18 dieną liūtis taip smarkiai išgraužė šią statumą. Purvas taip apsunkino lipimą, jog reikėjo ne tik kopti aukštyn, bet ir purvą klampoti. Iš ilgai plyna aukštės keteros traukėsi kažkas panašaus į griovį, kurio iš tolo neįmanoma buvo išvelgti. Kas tai buvo per griovys? Paaiškinsime. Brenlalė yra vienas Belgijos kaimas, o enas kitas. Šios kaimus tūnančius giliuose vietovės vingiuose jungia apie pusantro lje ilgumo kelias, kuris kerta banguotą lygumos paviršių ir dažnai tarytum vagoja kalvas, daugelie vietų virsdamas griova. 1815 metais, kaip ir dabar, šis kelias skirto Monsenžano plyną aukštis keterą tarp Ženapo ir Nevelio plentų. Tačiau dabar šioje vietoje jis yra viename lygyje su vietove, o tuomet tai jo labai giliai. Abu jo šlaitai paskui buvo nukasti į man žemės paminklo kalvai pilti. Didesnė dalis šio kelio buvo ir tebėra tranšėja, vietomis siekianti lygi dvylikos pėdų gylio. Jos pernelyg statų šonai vienur kitur nuslinkdavo, ypač žiemą, liūčių metu. Kartais įvykdavo nelaimingo atsitikimų. Prieš pat Brenlalė kelias buvo toks siauras, kad vieną praeivį ten sugniuždė vežimas – kaip ta tai liudija stovintis netoli kapinių akmeninis kryžius, kuriame įrašyta žuvusio vardas ponas Bernaras Debry, pirklys iš Briuselio ir nelaimės data 1637 metų vasario mėno. Štai tas įrašas. Dom. Dom Deo Optimo Maximo. Geriausiam, didžiausiam dievui – latiniškai. Ši formulė paprastai rašoma ant religinės paskirties pastatų. Čia buvo sutriuškintas per nelaimę po vežimu ponas Barnaras Debry, pirklys iš Briuselio. Neįskaitoma. 1637 metų vasario mėnesį. Autoriaus pastaba. Kelias taip giliai buvo įsirėžęs į Monsenžano plynaukštę, kad vienas valstietis Matija Nikezas 1783 metais ten buvo sutriuškintas užgriuvusio šlaito, kaip tai liudijo kitas akmeninis kryžius, kurio viršus dingo rimuose, tačiau apversta papėdė dar ir dabar matyti žolę apaugusioje atkalnyje iš kairės plento pusės tarp Esento ir Monsenžano fermos. Kautinių dieną šis gilus kelias – kurio buvimo nerodė jokios žymės. Kelias einantis iš ilgai Monsenžano keteros ir primenantis griovis tačios pakriūtis viršūnėje arba gilę vėžę paslėptą rimuose buvo nematomas, kitaip sakant, baisiai pavojingas. Aštuntas skyrius imperatorius duoda klausimą vedliui Lakostui. Taigi Vaterlo dienos rytą Napoleonas buvo patenkintas. Jis tam turėjo pagrindą. Jo sudarytas kautinių planas, kaip mes jau pažymėjome, buvo iš tikrųjų nuostabus. Kai kautinės jau buvo prasidėjusios, įvairiausios jų peripetijos, Ugomono priešinimasis, Esento atkaklumas, Bodioeno žuvimas, Fua išeimas išrikiuotis, nelaukta siena, į kurią sudužo Sua brigada, fatališkas lengvapėdiškumas Giljemino, neapsirūpinusio nei petardomis, nei parakinėmis, baterijų įklimpimas purve, penkiolika pabūklų be priedangos – Uksbridžio nuverstų į gilų kelią, pernelyg menkas veikimas bombų, kurios krizdamos anglo pozicijose įsirausdavo į permirkusią nuo lietau žemę, iškeldamos purvo vulkanus ir paversdamos kartečią dumblo purkšlais. Nereikalingas pirė manevras ties Brenlalė, beveik visiškai sunaikinta visa ši 15 eskadronų kavalerija, nepavykęs atakavimas dešiniojo anglų sparno, nepasisekęs polimas kairiojo, Keista klaida Nėjaus, kuris sutelkė vienoje voroje keturias pirmojo korpuso divizijas užuot jas ešelonavęs. 27 jų eilės po 200 vyrų kiekvienoje buvo pasmerktos stovėti glaudžioje rikiuotėje po kartešėmis. Baisios spragos vedinių padarytos šiuose masėse. Nevieningai atakuojančios kolonos – staigus demaskavimas parninės baterijos užėmusios poziciją įstrižai fronto, buržuado Anzelo ir diurutas patekė į sunkę padėtį, atstumtas atgal kijo, sužeidimas leitenanto Viešito Herkulio, Politechnikos mokyklos auklėtinio lygiai tuo momentu, kai jis apšaudomas tačia ugnimi, nuo priešininkų barikados užtvėrusios ties posūkių ženapo Briuselio kelią, kirviu kapojo esento vartus. Markonje divizija suspausta tarp pėstininkų bei kavalerijos ir iš arti apšaudyta rūgiuose, besto bei pako ir iškapota po sombio sugadinti jo baterijos septyni pabūklai. Saksen Veimaro princas, paėmęs ir išlaikęs, nežiūrint visų grafo Derlono pastangų, Frišmoną ir Smoeną, paimtos 105 ir 45 pulko vėliavos, negero žinios gautos iš prūsų juodojo husaro sučiupto žvalgų įskraidančiosios 300 šaulių kolonos patruliavusios tarp Vavro ir Plansenua, grūšy vėlavimasis – 1500 vyrų mažiau kaip per valandą išmuštų Ugomono sode, 1800 vyrų kritusių per dar trumpesnį laiką prie Esento. Visi šie audringi įvykiai praliekę pro Napoleoną kautinių uragane beveik nesudrumsti jo žvilgsnių ir niekiek neaptemdė ramaus pasitikėjimo imperatoriaus veidę. Napoleonas buvo pratę žiūrėti karui tiesiog į akis. Jis niekuomet nedarydavo atskirų skaudžių detalių sudėties veiksmų – Jam buvo nesvarbu, kokie dėmenų skaičiai, kad tik jie sudarytų jam reikiamą sumą. Pergalė. Kad pradžia buvo nevykusi, tai jam nekėlė jokio nerimo, nes jis tarėsi esas galutinio rezultato viešpats ir valdovas. Neprarasdamas pasitikėjimo savimi, jis mokėjo laukti ir prie savo lemti stovėjo kaip lygus prieš lygų. Atrodė lyg įsakytų likimui. Tu neišdrysi. Šviesių ir tamsių žmogaus charakterio bruožų derinys Napoleonas, darydamas gerą, jautėsi globojamas aukščiausios jėgos, o darydamas blogą, jautė jos pakantumą. Jis turėjo ar tarėsi turį savo pusėje įvykių atlaidumą. Beveik galima būtų pasakyti jų bendrininkavimą tolygų senoviniam nepažeidžiamumui. Tačiau tam, kuris buvo praėjęs Bereziną, Leipcigą ir Fonteneblo – Atrodo, nereikėjo pasikliauti Vaterlo. Dangus jau slėpiningai neaukėsi viršum jo. Ta akimirka, kaip Wellingtonas pasistumėjo atgal, Napoleonas krūptelėjo. Jis taiga pastebėjo, kad Monsenžano plyna aukštė tarytum nupliko ir kad anglų kariuomenis frontas dingsta. Ji telkėsi, bet traukėsi. Imperatorius pasikėlė kilpose. Jo akise lyg žaibas tvykstelėjo pergalį suvaryti Velingtoną į Suanio gyrę ir ten sutriuškinti. Štai kur slypėjo galutinė Prancūzijos pergalį prieš Angliją. Čia būtų atkeršyta už Kresy, Potie, Malplake ir Amilyjį. Marengo nugalėtojas anuliavo Azenkūrą. Nuoroda. Marengo nugalėtojas Napoleonas laimėjęs puikia pergalę prieš Austrus 1800 metų birželio 14 dieną kautynėse prie Marengo – 1415 m. spalio 25 dieną Anglijos karalius Henrikas V kautynėse prie Azenkūro sutriuškino žymiai pranašesnės prancūzų jėgas. Nuorodos pabaiga. Tuomet imperatorius varsydama šią baisingą peripetiją paskutinį kartą peržvilgė pro žiūroną visą kautinių lauką. Jo gvardija stovinti už jos sušautuvais prie kojų stebėjo jį iš apačios su švenčiausia pagarba. Jis galvojo – Tyrinėjo atskardžius, domėjosi nuolaidumais, atidžiai žvalgė medžių grupės, rugių keturkampius, takelius. Atrodė, kad jis skaičiuoja kiekvieną krumelį. Ypač įdėmiai įsižiūrėjo į anglų barikadas ant abiejų plentų, į dvi plačias medžių užvartas, vieną žena po plentę aukščiau esento, turinčią dvi patrankas vienintelės visoje anglų artilerijoje, kurios galėjo keurai apšaudyti visą kautinių lauką ir antrą, Nivelio plentė, kur blykčiojo šase brigados Olandų durtuvai. Prie šios barikados jis pastebėjo seną baltai dažytą švento Mikalojaus koplyčią, stovinčią ten, kur kelias sukasi į Bren Lelį. Pasilenkęs jis kažko pusbalsių paklausė vedlį Lakostą. Vedlys neįgiamai papurtė galvą, galimas daiktas melagingai. Imperatorius atsitėsi ir susimasti. Velingtonas atsitraukė. Beliko šį pasitraukimą užbaigti visiškų sutriuškinimų. Napoleonas taiga atsigręžęs nusiuntė į Paryžių greitai į žygūną su estafete pranešimu, jo kautynės laimėtos. Napoleonas buvo vienas iš tų genijų, kurie svaido žaibus ir perkūnus. Ir štai dabar žaibas trenkė jį patį jis davė įsakymą Milokį rasirams paimti Monsenžano plynaukštę. Devintas skyrius – netikėtumas. Jų buvo 3500. Jie sudarė ketvirčiolyje frontą. Tai buvo didžiuliai vyrai ant milžiniškų arklių. Jų buvo 26 eskadronai, o už savęs jie turėjo kaip sustiprinimą Lefevro Denueto diviziją, 106 rinktinių žandarus, gvardijo šaulius, 1197 vyrus ir gvardijos ulonus, 880 iečių. Jie dėvėjo šalmus be sultonų ir kaltinės geležie šarvus, balninius pistoletus dėklose ir ilgus raitininkų kardus. Ryto visa kariuomenė grožėjosi jais, kai jie 9 valandą trimitams gaužiant ir visiems orkestrams grojant Budėkim imperijos labui, pasirodė glausta kolona su viena baterija sparne, su kita centre ir įsiskleidę dviem eilėmis tarp Žanapo plento ir Frišmono užėmė poziciją šioje galingoje, taip sumaniai, Napoleono sudarytoje antrojoje linijoje, kuri savo kairiajame flangė sutelkusi Kellermano kirasirus, o dešiniajame Milo kirasirus turėjo, taip sakant, du geležinius sparnus. Adjutantas Bernaras jiems perdavė imperatoriaus įsakymą, nejus įsitraukė špagą ir stojo jų prieš akiją – didžiuliai eskadronai pasijudino. Tuomet atsivėrė siaubingas reginys. Visa ši kavalerija apnuogintais kardais, plevesuojančiomis vėjyje vėliavomis, iškeltais aukštyn trimitais, išrikiuota divizionų voromis, vienu judesiu ir kaip vienas žmogus, tiksliai it bronzinis taranas, pramušantis spragą leidosi nuo Bel Alianso kalvos – puolė į tą grėslę gilumą, kuri jau tiek vyrų buvo prarijusi, dingo tenai dūmose, paskui įsiplėšus iš jos tamsos pasirodė priešingoje slėnio pusėje, tokia pat sutelkta ir kompaktiška ir smarkia ryščia pro debesis sprokstančios kartečis, kilo į baisų klampų Monsenžano plyną aukštiešlaitą. Jie kilo rimti grėsmingi, nepajudinami, protarpiuose tarp šautuvų ir pabūklų salvių buvo girdėti siaubingas tapsėjimas – Sudarydami du divizionus, jie judėjo dviem kolonomis. Vat jie divizija iš dešinės, Deloro divizija iš kairės. Iš tolo atrodė tarytum į plyną aukštais keterą šliauštų du milžiniški plieniniai žalčiai. Lyg kokie stebuklingi baisūnai jie atsirado kautynėse. Nieko panašaus nebuvo matyta nuo to laiko, kai sunkioji kavalerija paėmė didįjį Maskvos redutą. Nebuvo miurato – užtat dalyvavo nejus. Nuoroda Miratas 1767-1815 Napoleono kariuomenės maršalas, kurį Engelsas pavadino puikiausių iš Napoleono kavalerijos karininkų. Tapo Napoleono svainiu ir buvo jo pasodintas į Neapolio karalystį sostą. Napoleonui kritus mėgino įsikelti pietų Italijoje ir susigražinti karūną, tačiau buvo burbonų sučiuptas ir sušaudytas. Nuorodos pabaiga. Atrodė, kad visa ši masė virto pasakos slibinu ir įgavo vieną sielą. Kiekvienas eskadronas ringavo ir pūtės lyg polipo žiedas. Jie buvo matyti pro platų vienur kitur perplištą dūmų debesį, šalmų, riksmo, kardų chaosas, umarus arklių, paskui galių šokčiojimas, patrankų, salvių ir fanfarų garsai, disciplinuota ir baisi sumaištis, o raitininkų šarvai blizgėjo tarytum hidros žvinai. Atrodytų, kad šis pasakojimas yra iš kitų amžių. Kažkas panašaus į tą viziją be abejonės turėjo būti senosios orfėjiškos epopėjos, pasakojančios apie pusiau žmonės ir pusiau arklius, apie antikinius hipantropus, tuos titanus su žmogaus galva ir arklio liemenių, kurie šuolių užjodavo į Olimpą, baisus, nepažeidžiami, iškilnus, dievai ir žvėris kartu. Keistas skaičių sutapimas – Šios 26 eskadronus ruošėsi sutikti 26 batalionai. Už plyną aukštais keteros baterijos šešėlyje anglų pėstie išrikiuota į 13 kare, kiekviename kare du batalionai, dviem linijomis, septyni kare pirmoje, šeši antroje, ši pėstie paruošusi šautuvus ir taikydama į tai, kas turėjo pasirodyti priešais, laukė ramiai, tylėdama, nejudėdama. Ji nematė kirasirų, o kirasirai nematė jos. Ji klausėsi, kaip kyla šis žmonių potvinis. Ji girdėjo vis didėjantį užimą tūkstančių arklių bėgančių stamberis čia, besikaitaliojantį ir vienodą jų kanopų tapsėjimą šarvų skamčiojimą, kardų žvangėjimą ir kažkokį galingą niršų šniokštimą. Stojo grėsli tyla, paskui staiga viršum keteros iškilo ilga eilė pakeltų kardais mosuojančių rankų, šalmai, trimitai, vėliavos ir trys tūkstančiai žilausių galvų, kurio šaukė te gyvoja imperatorius. Visa ši kavalerija užgriuvo plyną aukšte, tai buvo panašu į prasidedantį žemės drebėjimą. Staiga įvyko tragiškas netikėtumas. Iš kairės nuo anglų, iš dešinės nuo mūsų pasigirdo siaubingas šauksmas. Tirasirų žirgai, lėkusiai į voros priešakyje, atsistojo piestu – Pasiekę pačią keteros viršūnę, kirasirai apimti nesulaikomo įniršio ir pasiruošę naikinti karė ir patrankas, staiga priešai save išvydo tarp jų ir anglų žiojinčią įgriuvą, griovį. Tai buvo gilusis Oeno kelias. Ši akimirka buvo kraupi. Prieš juos netikėtai po pačiomis arklių kojomis tarp dviejų šlaitų atsivėrė dviejų tuazų gilumo dauba – Antroji raitijos eilė įstumė į ją pirmąją, o trečioji įstumė į ją antrąją. Arkliai stojosi piestų šoko atgal krito ant užpakalio slydo šlaito aukštinkojomis, numesdami ir paguldami raitelius, o trauktis atgal jokių būdų buvo neįmanoma, nes visa vora tarsi pavirto mėtikle ir jėga, sutelkta anglams triuškinti triuškino prancūzus – Nepermaldaujama dauba buvo galima įveikti tik pripildžius ją lygi viršaus. Raiteliai ir arkliai ritosi ją sumišai, gniužindami vieni kitus, užversdami prarąją ištisinę kūnų mase, ir tik tada, kai dobė prisipildė gyvų žmonių, per juos lipdami perėjo likusieji. Beveik trešdalis Diubua brigados įgriuvo į šią prarąją. Tokia buvo kautynių pralaimėjimo pradžia. Vietos padavimas, kuris matyt perdeda, sako, jog 2000 arklių – ir 1500 vyrų radė savo kapą šiame gėlėme Oeno kelyje. Iš šios skaičius matyti įeina visi kiti lavonai, kurie į šią daubą buvo sumesti kitą dieną po kautinių. Probėgšmais pastebėsime, jog toji pati Diuboa brigada, kuri taip žiauriai čia nukentėjo, prieš valandą savarankiškai atakuodama Liunemburgo batalioną atimė jo vėliavą. Napoleonas prieš duodamas Milokirasirams įsakymą joti atakon rūpestingai ištyrė vietovę, tačiau negalėjo pastebėti šio gilaus kelio, kurio niežymės nebuvo plynaukštis paviršyje. Tačiau mažutė balta koplytėlė stovinti ten, kur tas kelias kertasi su nivelio plentų. Jam sukėlė bejonių ir jis galimas daiktas paklausė vedlį lakostą, ar nėra tenai kokių nors kliūčių. Vedlys atsakė, kad nėra – Galima beveik sakyti, kad šis neįgimo ženklas, kurį galva padarė valstietis, ir buvo Napoleono katastrofos priežastis. Turėjo iškilti dar kelios fatališkos aplinkybės. Ar galėjo Napoleonas laimėti šias kautines? Mes atsakome ne. Kodėl? Ar tam sukliudė Wellingtonas, ar tam sukliudė Blücheris? Ne. Sukliudė Dievas. Bonapartas negalėjo pasiekti pergalės prie Vaterlo, nes tai nebetitiko 19 amžiaus vystimosi dėsnių. Brendo kita įvykio eilė, kur Napoleonui nebebuvo vietos. Nelemta istorijos valia jau buvo apsireiškusi daug anksčiau. Atėjo metas kristi šiam didžiuliam žmogui. Per nelik didelį šio vyro svorį žmonijos likime ardė pusiausvyrą. Ši asmenybė viena pati reiškia daugiau negu visa žmonių bendryje. Tokia žmonijos gyvybinių jėgų gausa sutelkta vienoje galvoje, ištisas pasaulis atstovaujamas vieno žmogaus smegenų, būtų užtraukę pragaištį civilizacijai, jeigu ši padėtis būtų ilgiau tvėrusi. Atėjo momentas, kada aukščiausias, nepaperkamas teisingumas turėjo atkreipti į tai savo žvilgsnį. Galimas daiktas, kad tie principai ir elementai, nuo kurių priklausė nuolatinis traukos jėgos tiek moralinėje, tiek materialinėje sferoje, padavė skundą. Garuojantis kraujas, perpildytos kapinės, motinų ašaros, vis tai grėsmingi kaltintojai. Kai pasaulį prislegė per nelik didelį naštą, tamsoje kyla paslaptingi vaitojimai, kuriuos išgirsta bedugnė. Napoleonas buvo įskūstas be galybei ir jo kritimas buvo nulemtas. Jis kliudė dievui. Vaterlo anaip tol nėra kautynis. Tai visatos veido pasikeitimas. Dešimtas skyrius Monsenžano plynaukštė. Tuo pačiu metu, kai atsivėrė dauba, pasirodė ir baterija. 60 patrankų ir 13 karė iš arti paleido ugnį į kirasirus. Bebaimis generolas Deloras kariškai pasveikino anglų bateriją. Visa anglų raitoji artilerija šuoliais grįžo į savo kare. Kirasirai nesuspėjo net sustoti. Katastrofa giliajame kelyje praretino jų gretas, tačiau jų dvasios nepalaužė. Tai buvo tokie vyrai, kurių drąsa didėja, mažėjant jų skaičiui. Tik tai vat jie kolona nukentėjo nuo negando. Deloro kolona, kuriai nejus tarytum nujausdamas pastus buvo įsakę žygiuoti šoninių manevrų, iš kairės atvyko nepaliesta. Kirasirai leidosi ant anglų kare. Jie lėkė atakon kiek į kabiną žirgai, paleidę pavadžius, įsikandę kardų su pistoletais rankose. Kautynės esti akimirku, kada siela sunuožmina žmogų taip, jo kareivis tampa statula, o visa kūnų masė virsta granitu – Šio pašėlusio polimo akivaizdoje anglų batalionai nesusviravo. Tada įvyko kažkas širpulingo. Visas anglų kare frontas buvo atakuojamas vienu metu. Pašėlės viesulas užlikė ant jų, bet šalta kraujė pėstyje liko nepajudinama. Pirmoji eilė priklaupusi sutiko kirasirus durtuvais, antroji jo šaudė, antrosios eilės užpakalyje patrankiniai užtaisinėjo pabuklus – Kare frontas įsiskleisdavo, praleisdamas kartečias audrą ir vėl susiglausdavo. Kirasira į tai atsakydavo nauja ataka. Jų didžiulį arkliai stojosi piestu, žengė per kare eilę, šokinėjo per durtuvus ir didžiulę savo masę krisdavo lyg kolosai tarp šių keturių gyvų sienų. Sviediniai daužė spragas kirasiro eilėse, kirasirai laužė plyšius kariai eilėse. Ištisos vyrų gretos dingdavo sumaigytos arklių durtuvai smeigėsi į šitų kentaurų pilvus. Šit iš kur tokios baisios žaizdos, kokių galbūt nepasitaikė jokiose kitose mūšiuose. Kare, kuriuos lyg graužte graužį pasiutusi kavalerija, iš naujo susiglausdavo nesusiravę. Kartečios atsargos buvo neįsėmiamos ir sprogimas sekė paskui sprogimą pačiame puolančiųjų viduryje. Kraupus buvo šių kautinių vaizdas. Kare jau buvo nebe batalionai, tai buvo krateriai, kirasirai buvo nebe kavalerija, o uraganas. Kiekvienas kare buvo vulkanas, kurį polė debesis. Lava kovojo su žaibu. Kraštutinis kare iš dešinės, menkiausiai apsaugotas už visus kitus ir atsidūręs didžiausiame pavojuje, buvo beveik visiškai sunaikintas pačiame pirmajame susidūrime. Jį sudarė 75 škotų kalniečių pulkas. Tuo metu, kai aplinkui vyko skerdynys, puolamųjų centre dūdmaišio putėjas, asisėdęs ant būgno, pasikišęs po pažastimi savo instrumentą, nepajudinamai ramus, nuleidęs melancholišką žvilgsnį, sklidina gimtųjų girių bei ežerų atspindžių grojo kalniečių dainas. Škotai mirė galvodami apie Beną Lotijaną, kaip mirdavo graikai, minėdami Argą. Nuoroda. Lotijanas sena Škotijos gyvenvietė, kuri škotams buvo tėvynės simbolis, lygiai kaip ir graikams Argo miestas. Nuorodos pabaiga. Kirasiro kardas, nukirtęs dūdmaišį ir jį laikiusią ranką, nukovė muzikantą ir nutraukė dainą. Prieš kirasirus palyginti negausius, labai nukentėjusius griovio katastrofoje stovėjo beveik visa anglų kariuomenė, tačiau jų tarytum padaugėjo – nes kiekvienas buvo vertas dešimties. Tuo tarpu keli Hanoverio batalionai pasitraukė. Velingtonas šitai pamatė ir prisiminė savo kavaleriją. Jei Napoleonas šiuo momentu būtų prisiminę savo pėstyje, kautynės būtų buvusios jo laimėtos. Tai, kad jis ją užmiršo, buvo didžiulė, fatališka jo klaida. Atakuojantieji kirasirai staiga pasijuto atakuojami. Jų užnugarį buvo anglų kavalerija, priešais juos kare – už jų Somersetas. Somersetas tai 1400 gvardijos dragūnų. Somersetas savo dešinėje turėjo Dornbergą su vokiečių lengvąją kavaleriją, o kairėje tripą su belgų karabinieriais. Kirasirai atakuojami į sparno ir iš fronto, iš priešakio ir iš užpakalio, pėstininkų ir kavalerijos turėjo gintis iš visų pusių. Bet ar jiems tai galėjo ką reikšti? Juk jie buvo viesulas – jų narsa pranoko žmogaus vaizduoti. Bet to savęs jie turėjo bateriją, kuri vis tebe greudėjo. Užtat šie vyrai ir galėjo būti sužeidžiami į nugarą. Vienas iš jų šarvų, šarapnelio pramuštas prie kairiosios pečiomentis yra Vaterlo muziejaus kolekcijoje. Prieš tokius prancūzus galėjo atsilaikyti tik tokie pat anglai. Tai buvo jau nebe grumtynis, o tamsa pasiutimas – svaiginantis sielos ir drąsos polėkis, žaibuojančių kardų uraganas. Per vieną akimirką iš 1400 dragūnų beliko tik 800. Jų vadas pulkininkas leitenantas Fulleris krito negyvas. Atlėkė Nėjus su Lefevro denueto ulonais ir šauliais. Monsenžano plyna aukštė buvo paimta, vėl prarasta ir vėl paimta – Kirasirai palikę kavaleriją vėl užgriūdavo pėstininkus, tikriau sakant, tai buvo baisi grūstis, nirtulingos grumtynės vyro su vyru. Visi karete besilaikė. Jie atmušė dvylika atakų. Ponėjumi gulėjo užmušti keturi arkliai. Pusė kirasirų liko plyna aukštėje. Šita kova truko dvi valandas. Anglų kariuomenė buvo smarkiai aplamdyta, nėra jokios abejonės, jeigu kirasirų nebūtų susilpninusi katastrofa giliajame kelyje pirmojo antpolio metu, jie būtų pralaužę centrą ir nulėmę pergalę. Ši nepaprasta kavalerija apstulbino Clintoną mačiusi Talaverą ir Badachosą. Nuoroda. Talavera ir Badachosas – Ispanijos miestai, kur 1808-1809 1809 metais vyko inertingos kovos tarp nenusilenkusios Napoleonui Ispanijos kariuomenės ir prancūzų kariuomenės. Nuorodas pabaiga. Wellingtonas trimis ketvirtadaliai sumuštas herojiškai jai stebėjosi, jis pusbalsių kartojo. Puiku. Kirasirai sunaikino septynis kariai iš trylikos. Paėmė arba užkalė 60 pabūklų ir iš anglų pulkų atėmė septynės vėliavas – kurias imperatoriai prie Bel Alianso fermos nunešė trys kirasirai ir trys gvardijos šauliai.